Hamdi i takon vetëm Allahut, salavati mbi Muhamedin sallallahu alaihi wasallam, mbi shokët e tij dhe ato që pasojnë me të mira deri në ditën e Kiametit. Dje përmendëm se cila është e forma me të cilën formë Allahu na ka obliguar me mohue një sen që është e kundërta e Allahut, taguti. Fjala tagut, termi tagut, Ishte e kundërta e Allahut, çka është? Zotit ton, i cili na ka krijuar. Taguti është e kundërta e asaj që Allahu Allahu xhallahu është krijues. Taguti është e kundërta e asaj që Allahu i ka urdhëru njerëzit. Taguti është e kundërta në çdo aspekt me Allahun subhanahu wa taala. Edhe besimtari duhet ke me mohu ata në atë formë që Allahu subhanahu wa taala na paska obligue. Na vetëm jena përcjellës të fjalës së Allahut subhanahu wa taala. Kan ardh me shekuj dhe she, dhe dekada, kanë kalue shumë shumë vite ku pejgamberët e Allahut e kanë shpjegu këtë mesele. Dhe përmendëm se e para ishte me besu njeriu se është e kot. E dyta me e lan. E treta me urrejt. E katërta ishte me i shpall qafira besuesit Ibrahimi, sallallahu alejhi ue selem, baba i pejgamberëve, ka qenë në kulminacion të dobësisë, i dobët u kon, vet, hu. Një u kon. Vetëm ai u kon. S'ka pas tjerë. Epo Allahu xhallahu ala e ka obligu Ibrahimin sallallahu alejhi selem me këtë çështje. Ka thënë Allahu xhallahu ala, "Laqad kanat laqad kanat lakum uswatun hasana." Kryesia, qeveria, partia, udhëheqësia, këto janë ato që i vendosin kipat edhe putat. A Gruevski i ka, i ka vendosë ato puta? A putat i ka vendosë Gruevski? Kush ka ne ka vendosë? Domethënë, kjo është mesele e qartë. Andaj Allahu subhanahu wa taala ju fol njerëzve për meselet më të rëndësishme, tjera, tjera, tjera, tjera, tjera, kështu me radh. Nga çka? Inna inna bura'u minkum Jena distancu prej juve. Na s'kena me juve kurgjo hiq. Na s'pajtohemi në asnjë pikë me juve. Shiko domethënë, ajo është një hile e madhe në kohës në kohën e sotit. Dëshirojnë prej një thirrësit. Dëshirojnë prej një vipit të muslimanëve. Dëshirojnë prej një personi i cili është i njohur te muslimanët dhe ka mundësi me ja u marr kokat njerëzve. Ka mundësi me ja u shpërla kokat njerëzve. Ta ulin në tavolinë atë person pse shumë janë, plot janë, me tonelata, vazhdimësisht qesin të rie, të rie, emra të reja, zota, zota të rie, edhe kështu me radhë, vetëm kanë me qit njerëzit, sa dush. Edhe çdo herë kjo është formulë. O mimma ta'budun min dunillah. Kafarna bikum. Ju kemi mohu juve. Këto ka bëj pjesa e tekfirit që përmendëm. Nga se kafirat, kur të bëjnë marrëveshje me muslimanët, ata nuk i humbin shpresat prej muslimanëve. Shejtani, a e humb shpresën prej biri, birit të Ademit? Shejtani, prej, prej një xhamiës, prej një xhamati, prej një davetçie, prej një hoxhe, a e humb shpresën e vet që ta, ta devijon? Nuk e humb shpresën e vet. Edhe besimtarët duhet me ju tregu qartë tjerëve. Hatta tu'minu billahi wahda. Derisa ju të besoni Allahut Një. Si domethënë, kjo është një thirrje deri te ata njerëz të cilët thrasin se muslimanët janë kon në kohën e Mekës sot. Deri te ata muslimanë të cilët thonë muslimanë, ne muslimanë dobt, sot nuk kena kurrkuni far fuqie. Dhe te muslimani i cili e ka e ka mujt shejtanin në shpirtin e vet. E ka mujt shejtanin në mendjen e vet. Ka ngadhnjy shejtani dhe epshi i vet. Kanë kanë ngadhnjy thirrsat e kufrit në mendjen e vet. Para se të dal ai në fush bile hiç, hala para se me dal në fush, kanë ngadhnjy ata, kjo është një thirrje Për fuqinë që e ka pas Ibrahimi sallallâhu alejhi sallem sa i fortë, kombe, sa xhemat ka pas? A ka pas sa tutun suzi? A ka pas sa xhamia? A ka pas shumë njerëz ai? A ka pas njerëz të fortë mas? Vet ka kon. Edhe pejgamberët e Allahut janë kon vet. Kjo është millet e Ibrahim. Kjo është feja e Ibrahimit sallallahu alaihi wasallam e cila fe normal, e cila fe në kohën e sotit rrallë mund të shihet, me gjetë me zbatuar. Madje ju dhamin sytë njerëzve. Madje nuk kanë merak, nuk nuk kanë dëshirë me ndëgju këta. Madje nuk i dëshirojnë ato libra që janë në gjuhën arabe dhe ata autorë të cilët janë nëpër burgje sot në botën arabe Allah i liroftë ata inshallah. Si hoxha është hoxha Abu Muhammed al-Maqdisiu. Allah i liroftë. Kjo është ajet. A mundet dikush prej njerëzve shkojnë gjendja inshallah domethënë si kanë mundësi me komentu këtë ajet? A ka ndonjë koment tjetër këtë ajet? E tjerë ndoshta s'e kanë ndjerë ashtu obligim këtë. Ama Muhamedi sallallahu alaihi wasallam e ka zbatu këta. Pa kon fort në Mekë. Sallallahu alaihi wasallam e ka e ka shpreh këta, e ka thënë këta. E tjerë prej sahabëve ka thonë mos dilni, s'ka nevojë. Kanë mshef Islamin, shumë prej sahabëve. Sepse vëllazni, çdo thirrje e cila është e fshehtë është e kot. S'ka mundësi me ekzistuar. Çdo thirrje nuk ka mundësi me ekzistuar, asimilohet, zhduket prej syve të të njerëzve. Ajo që deshta me folë sot, është një ashtu vazhdimi i kësaj edhe një fjalë që duhet me përmend patjetër, vllaznit të cilët i ndëgjojnë i ndëgjojnë këto pika. Kanë të bëjnë këto pika me mohimin e tagutit. Domethënë, unë si musliman, apo si nëse du me shpëtu me mohu tagutin janë këto pika. Jo për të shpallë çafira njerëzit. Sepse te na musliman për të shpallë çafira njerëzit ka kaptin të veçantë që folet në babu tekfir. Kaptinë, kaptinë e veçantë që fol për rregullat se si shpallet njëri qafir është mesele tjetër. Kjo këtu që u përmendën këto pika pesë ka mundësi dikush prej muslimanëve asnjënën mos me pas dhe me kon musliman. Ubej ibn Seluli, keni ndëgju ibn Ubej ibn Selulin, Abdullahun, i cili ka qenë munafik në kohën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam kryetari i munafikëve, për të cilin Allahu ka, ka shpallë shumë ajete. Ubej ibn Seluli as parën, as dytën, as tretën, as katërtën, as pesën s'e ka pas. As i ka besu se Taguti është i kotë. As e ka lanë tagutin ndonjëherë ai. As i ka shpallë qafira, as i ka urrejt, as i ka pas armësi. S'ka pas armësi ai. Mirpo prej jashtë na është shtirë si musliman. A e ka falë xhenazen Muhamedi sallallahu alaihi wasallam a jo? Ia ka falë xhenazen. Ngase në Islam ai si shtiret si musliman te na musliman. Kjo është përket dispozitave. Po këtu flet hoxha Mesele tjetër është ajo se termet e besimit që Allahu i ka shpall në Kur'an te Muhamedi sallallahu alaihi wasallam janë terme precize definicione. Dhe mësohuni në jetë me definicione me punu. Definicion ka për çdo sen. Sikurse janë termi Islam edhe shirk. Islami dhe shirku janë dy sene të kundërta. Islami dhe shirku janë dy sene të kundërta. Ta devijon, ta ndryshon kuptimin e Islamit pastaj ti thuj vetes njëzet e katër saat musliman. Gjashtëdhjetë vjet thuj vetes musliman, problem është. Ti prej jashtë je na musliman, alhamdulillah. Mirpo te Allahu a je musliman, kjo një mesele krejt tjetër. Andaj termet Islam dhe shirk janë definicione. Ka thënë këtu hoxha Ferrajallahu anhu, "Wa marji'u asma'i shar'iyya" Emrat e shariatit, sikur që është emri musliman, emri shirk, Faktikisht do me thonë, o Muhammed, edhe na jena musliman, edhe ne, dini deva, a ka, a ka naj tokë dikun atje. Qështu janë kanë ato? Kanë pa që po ashtu muslimant, iu ka dukë si punë maf, mafia ajo, do me thonë, edhe na jena mafiash, edhe na jena me juve, s'ka problem. Bjerni diqka, a ka me hangër diqka, a ka me, me pi diqka, a ka naj sen për me marrë prej muslimanve. Kanë thonë këto jip, kan këto kan naiva, super kanë puna. Shkojnë te këto. E këto munafika a kanë pas islam me veti me shpëtu ditën e gjykimit valla s'kanë pas. Islam me veti, jo islam prej jashtë, prej jashtë si si kamuflazh dhe me shit zot. Krejt janë basit Hollywoodit. Po s'osht ai muhabet. Mirpo, mbrendi, e mbrendi Allahu i gjikon njerëz me atë jo me jashtë. Me pas kon me jashtë Ebu Xhehli e Firauni e krejt kishin pranu. S'ish kon problem. Po ata kanë pas një trohë burrni e s'e kanë pranuar. E tjerë që s'kanë burrni e pranojnë edhe pastaj nuk i majnë principet e Islamit. Ti dorëzohesh Allahut në tauhid. Domethënë, nëse i bën shirk Allahut ti nuk je musliman. Nëse i bën shirk Allahut, ti nuk je musliman. Sa që kanë thënë imamët e Nexhdit, Allahu i mëshiroftë, ka në disa raste në dunja gjatë historisë. Njeriu është mushrik, njeriu është mushrik, kafir si thonë namazli. Ato kanë thënë kështu. Edhe disa njerëz janë mashtruar mbrapa kur kanë lexuar ka thënë, "E ke Wal-inqiyadu lehu bit-ta'ah, dhe t'i nënshtrohesh Allahut me respekt, do të thotë edhe prej jashtë duhesh me kon musliman, me ju nënshtru Allahut. Po nuk patë nënshtrim ndaj Allahut, zero. Sikur që ka shumë prej hoxhallarëve në botën arabe sot që i konsiderojnë njerëz që nuk fal asnjë namaz kurrnjë në jetën e vet, asnjë dhikr, asnjë ditë agjërim, asnjë send prej Islamit, asnjë haxh, asnjë umre, i zojnë musliman. Vallai s'a musliman. Ai njeri i cili punën e ka zero, nuk ka musliman. distancoju gjatë jetës tone çdo herë prej shirkut, larg shirkut, me kon, wa ahlihi, dhe ithtarëve të shirkut, se ka mundësi distancohesh prej shirkut, ama prej shefit të shirkut nuk largohesh. Se shirku ka shef të vetin, ka gazdallar. Kuptoni ato hierarkitë që shkojnë deri te ato shoqëritë e mshefta masone, kanë kallfën e vet, çirakin e vet, punëtorin e vet, hizmetçarin e vet, robin e vet, edhe kështu me radhë, derisa mrrin deri te ai ai rojtar i derës. personave të shirkut. Wa ahlihi, pronarëve të shirkut, idhtarëve të shirkut, pasuesve të shirkut. Muslimani me shkavin a di kur mund të me ndejt? Muslimani me shkavin mund të me ndejt vetëm për me bo davet. Për me bo davet po, ban. Ama muslimani me ndejt me shkavin nuk lejohet me. Ama madje me ndejt me shkavin kundra muslimanëve me luftue, me i shpionue, me shkel vëllën tan, e me luftue, e me vra, e me ia lidh durt, edhe kështu me radh, kjo është S'ka të bëjë me Islamin. Dhe vëllazëni sot një numër i madh i njerëzve jedde'un el Islam, pretendojnë Islamin. Ama a e kanë Islamin e realt? Kjo është një meselë tjetër. A e kanë këtë Islam të realt definicioneve? Nuk janë fjalët e mia. Kjo është thirrje drejt të gjithë ato hoxhallarë që thirren te Sheikh Muhammed Abdul-Wahabi. Thirren n'selefizëm. Gjithë ato hoxhallarë. Ky është definicioni që ka thënë Sheikh Muhammed Abdul-Wahabi i Islamit, a ka dikush kundër këtij definicioni? Ky është definicion i nxjerrë prej ajeteve kuranore. Definicion i nxjerrtë prej haditheve dhe prej veprave të sahabëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Prandaj duhet me msu përmend shprehjen, nëse mundni me msu, mësoje përmend, edhe dije se çka është Islami. Prandaj nuk është Islami ajo çka mendon njeriu gjatë rrugës, po Islam, valla musliman, vetëm musliman me kon. Islam me tauhid, Islam me respekt, Islam me distancim prej shirkut,